บุ๊กทูสิบดสิตเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ včeraj danes jutri เมื่อวานเป็นวันเสาร์ včeraj je bila sobota เมื่อวานผมไปดูหนังเชรัยซมบิลวคีนูเชรัยซมบิลาวคีนูหนังน่าสนใจฟิล์มเยบิลซานิมิววันนี้เป็นวันอาทิตย์ดานเสเยเนเดลียวันนี้ผมไม่ทำงาน danes ne delam ผมอยู่บ้าน ostal bom doma ostala bom doma พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ jutri je ponedeljek พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก jutri spet delam ผมทำงานที่สำนักงานเดลัมวพิสารนีคนนั้นคือใครกโดเยโตคนนั้นคือปีเตอร์โเยปีเตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษาปตอร์เยสตูเดนต์ คนนั้นคือใครกดเย e t คนนั้นคือมาตาทเยมาร์ตามาตาเป็นเลขานุกรานมา r t a je ท a j นิซา ปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกันอร์อินมาร์ตาสตา priatelja ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตา Peter je Martin p r i j a เทลมาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์ Marta je Petrova p r i j a t e l j i า a กรุณาไปที่ www. book t o